بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsib edirəm. Bugün yenə Yusuf Aleyhisselamın hekayəsini davam edirik. 51-ci nəticə budur ki, mömin adam bir yuvadan iki dəfə sancılmaz. Yəni, atdığı səhv addımdan dolayı başına gəlmiş müsibətdən ibrət alar. Bir daha onu təkrar olunmasına yol verməz. Odur ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları atalarının yanına qayıtdıqda, Ey atamız, daha bizə ərzaq verilməyəcək. Ölçüb ərzaq almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə göndər şübhəsiz ki, biz onu qoruyacaq deyəndə Yaqub aleyhissalam Yusuf aleyhissalamı yada salır. Onlara belə cavab verir. Daha öncə qardaşını sizə etibar etdiyim kimi heç onu sizə etibar edə bilərəmmi? Allah daha yaxşı qoruyur. O, rəhmlilərin ən rəhimlisidir. Yaqub aleyhissalam istəmir ki, Yusuf Aleyhisselamın başına gələnlər qardaşının, Binyaminin də başına gəlsin. 52-ci nəticə budur ki, xoşa gəlməz bir hadisənin qabağını almaq üçün Allaha təvəkkül etmək əsas səbəbdir. Diqqət edin, Yaqub Aleyhisselam Binyamini onlarla göndərməyə, etirazını bildirməkdən başqa, onu qorumaq üçün Allaha təvəkkül edir. Allah təvəkkül edir və deyir ki, Allah daha yaxşı qoruyur. O rəhimlilərin ən rəhimlisidir. 53-cü nəticə budur ki, insanlara yaxşılıq etməklə onların könlünü ələ almaq və sevgisini qazanmaq üçün həmin o yaxşılığın özü bir vəsilədir. Yusuf Aleyhisselamın qardaşları o yüklərini açdıqda verdikləri malların özlərinə qaytarıldığını görür. Padişah həm taxılı verir onlara, həm də onun müqabilində aldığı pulu gizlincə taxılın içinə qoyur. Onlara qaytarır. Bunu nə üçün edir? Onların könlünü almaq üçün, sevgisini qazanmaq üçün. Halbuki vaxtı ilə onlar onu quyuya atmışdılar. Və Quranda da bu təsdiqini tapıb, deyir, budur, sərmayəmiz özümüzə qaytarılıb. 54-cü nəticə. Budur ki, adam bir başqası ilə iş görmək istədikdə Əgər iş görəcəyi adama etibar etmirsə, ondan ehtiyat edirsə, o halda ondan özünə tapşırılmış işi yerinə yetirəcəyinə dair Allaha and içməsini tələb edə bilər. Tələb edirsən ki, and iç Allaha ki, bu işi yerinə yetirəcəksən. Necə ki, Yaqub aleyhissalam deyir, əhatə olunub çarəsiz qalmanız istisna olmaqla, yəni Allahın qədəri istisna olmaqla, onu yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha and içməyincə onu sizinlə göndərməyəcəyim. And istəyir ki, salamat onu qaytarıb mənim yanıma gətirəcəksiniz. 55-ci nəticə budur ki, adam and içib söz verdikdən sonra öz iradəsindən aslı olmayaraq həmin işi görə bilməsə, Allahın qədəridir. Allahın qədəri ilə baş tutmalı. Üzürlü hesab olunur. Bu da Yaqub Aleyhisselamın müdrik olduğundan xəbər verir. Yaqub Aleyhisselam istisna edir, deyir, əhatə olunub, çarəsiz qalmanız istisna olmaqla. Yəni, başınıza bir iş gəlsə, siz üzürlüsünüz. Qardaşınızı qaytarmasanız da sizi üzürlü hesab edəcəm. Çünki Uca Allah buyurur, Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər sizə bir müsibət üz versə, qardaşınızı gətirməsəniz, buna görə məsuliyyət daşımayacaqsınız. 56-cı nəticə budur ki, səbəbləri götürdükdən sonra Allaha təvəkkül etməyi açıq aydın bildirmək, elan etmək lazımdır. Bu da nə üçündür? işin xeyir bərəkətini artırmaq üçün. İşin xeyir bərəkətini artırır. Üstəlik, sövdələşmiş hər iki tərəfə verdikləri sözə əməl etməyi yada salır. Ayədə deyilir ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları Binyamini qaytaracaqlarına dair and içdikdə Yaqub Aleyhisselam görün nə deyir? Allah söylədiklərimizə vəkildir. Eyni sözü Musa aleyhissalam bir zaman Şüeyb aleyhissalama demiştir. Bu Şüeyb peygamber Şüeyb değil. Başka Şüeybdir. Şüeyb ona 8 il mənə işləmək şərti ilə qızlarımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddəti onu ilə çatdırsan, bu sənin tərəfindən bir lütf olar. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən, dediyi zaman Musa aleyhissalam ona belə cavab vermişdir. Bu, yəni sənin dediyin bu söz, ikimizin arasında olan razılıqdır. Bu iki müddətdən, yəni 8 il ya da 10 il, hansını başa çatdırsam, mənə qarşı haqsızlıq olmamalı. Yəni qızını verəcəksən. Ayənin axırında görün nə deyir? Allah da dediyimizə vəkildir. Eyni Yaqub Aleyhisselam dediyi kimi. Yəni şahiddir, bu əhdi qoruyur və bizim himayədarımızdır. 57-ci nəticə budur ki, göz dəymədən qorunmaq üçün səbəbləri mütləq götürmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözəl bir uşağı görür, deyir onun üz-gözünü kömürlə qaralayın özə gətirməsinlər. Həmsinin Yaqub əleyhissalam da bu hekayədə oğlanlarına göz dəymədən qorunmağı görə necə tövsiyə edir? Deyir ki, ey oğullarım, şəhərə bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan girin. Bərabər onları görəcəklər, mehriban olduqlarını, bir cəmaat olduqlarını, hamısı kişi xeylağı, özü də əksəriyyəti gözəl olur. Gözə, gözə gətirə bilərlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi var. Deyir ki, gözdəymə həqiqətdir. Digər bir hədisdə deyir, göz adamı qəbrə, dəvəni isə qazana soxa bilər. İndi sizə maraqlı bir hadisə danışacağam. Muhammed ibn Sirin rahimehullah böyük təbiinlərdəndir. Deyir ki, bahilədən olan bir nəfərin tez-tez başqa adamlara gözü dəyərdi. Bir gün o Şureyhin qatırını gördü. Şureyh də qazı vur, tabinlərdəndir, böyük alimlərdəndir. Şureyhin qatırını görür və bu qatır onun xoşuna gəlir. Şureyh qatıra göz deyəcəyindən ehtiyat edir və o, o həmin adama deyir, bu qatır yerə çöktükdə onu yerindən qaldırmayınca qalxmır. Dediyi sözün mənası həqiqətdir. Yəni, oturursa, qaldırmasan qalxmayacaq. Qaldırmalısan ki, qalxsın. Adam isə başqa şey başa düşür. Elə bilir ki, bu qatır təmbəldir, yeriyə bilmir və s. Elə bunu başa düşür deyə həmin adam deyir, tu, tu, narazılığını bildirir qatıra. Beləliklə də heyvan onun gözündən qorunur. 58-ci nəticə Yusuf Əleyhisselamın hekayəsindən çıxan. Nəticə budur ki, müsəlman şübhələri özündən dəf etməlidir. Yəni, əgər bir işi gördükdə insanların qəlbinə şübhə düşəcəksə, o işi görməmək məsləhətdir. 11 qardaşın hamısının eyni qapıdan girməsi şəhər əhlində şübhə oyada bilərdi. Onlara bir dəstə olduğunu görüb, barələrində pis dənlə qapıla bilərdilər. Bəlkə də fikirləşərdilər ki, oğurlardır, gəlib şəhərə qarət eləməyə. Odur ki, Yaqub aleyhissalam deyir, şəhərə bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan girin. Hamınız birdən girməyin. 59-cu nəticə budur ki, səbəbləri götürmək Allahın yazdığı qədərin qarşısını ala bilməz. Sən işini qurursan, əkirsən, becərirsən. Allah istəmir ki, o bağ bostan, ağac var versin. Öz olan. Ya qədərə nə yazılırsa olur. Sən işi qurursan, sərmayən qoyursan ki, xeyir götürəsən. Batırırsan. Allahın qədəridir. Burada da həmsinin Yaqub əleyhissalam onlara ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir, amma bununla belə Allahın yazdığı qədərin qarşısını ala bilmir. Gör ayədə nə deyir? Allah təala atalarının onlara əmr etdiyi yerlərdən daxil olmalarının Allah yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı. Yenə də Allah istədi ki, Binyamin Yusufun yanında qalsın. Səbəblərdən tutan adam yəqin bilməlidir ki, onun istəyi ancaq Allah istədiyi təqdirdə baş tuta bilər. Və nəhayət sonuncu, 60-cı nəticə doğma qardaşa qayğı göstərməkdir. Necə ki, Yusuf əleyhissalam doğma qardaşı, yəni ana bir qardaşı Binyaminə qayğı göstərir. Onun yanına daxil olduqda qardaşını bəh-bəh qucaqlayıb deyir, mən sənin qardaşınam. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışacağıq. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu ileyk.